Saya memujinya dan bersyukur kepadanya dan saya bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah dan juga saya bersaksi bahwa tidak ada bahwa Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Amma ba'd, fahayyakumullah ayyuhal ikhwa wal akhawat. Hayyakumullah wahai saudara-saudaraku dan saudari-saudariku. Wa hani'an lakum hirsakum ala al-ilm wat-ta'allum. Selamat bagi kalian karena kalian masih memiliki semangat untuk belajar. Wa ubashshirukum biqaulihi sallallahu alaihi wasallam dan saya memberikan kabar gembira kepada kalian dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. سهل الله له به طريقا الى الجنه barang siapa yang menempuh suatu jalan di dalamnya ia menuntut ilmu maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju surga wa bima qalahu sallallahu alaihi wasallam wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub dan aku beri kabar gembira kepada kalian dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sesungguhnya para malaikat itu mengepakkan sayap-sayap mereka kepada para penuntut ilmu karena ridha kepada mereka atau ridha dengan apa yang mereka perbuat wal ahadith fi fadli amalikum katsira dan hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan perbuatan kalian saat ini sangat banyak bi-sabr wal-musabara maka hendaklah kalian bersabar dan benar-benar bersabar ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun wahai orang-orang yang beriman bersabarlah kalian dan kokohlah kalian dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian beruntung قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب الله سبحانه وتعالى berfirman sesungguhnya Allah membalas orang-orang yang bersabar itu tanpa batas Wa وأبشروا بمعية خاصة لله تعالى مع أهل sabr. dan bergembiralah kalian dengan kebersamaan Allah yang bersifat khusus yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang bersabar قال تعالى إن الله مع الصابرين الله تبارك وتعالى berfirman sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar وأعظم الصبر الصبر على طاعة الله dan kesabaran yang paling agung adalah sabar di dalam melakukan ketaatan kepada Allah فأنتم تعلمون أن الصبر ثلاثة أقسام Kalian telah mengetahui bahawa sabar itu ada tiga macam. Sabrun ala ta'atillah wa sabrun an ma'asiyatillah wa sabrun ala aqdarillahi al-mu'limah. Yang pertama, bersabar di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Jabaraka wa ta'ala. Yang kedua, bersabar dalam rangka meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah Jabaraka wa ta'ala. Yang ketiga adalah bersabar terhadap takdir-takdir Allah yang menyakitkan. Fasabru 'ala ta'ah a'zamu anwa'is sabr. Maka bersabar di dalam melakukan ketaatan merupakan jenis sabar yang paling agung. Wa a'zamu ta'at ba'da al-fara'id al-wajibah wa afdaluha talabul ilm. Dan ketaatan yang paling agung setelah melakukan kewajiban-kewajiban atau amalan-amalan yang wajib adalah menuntut ilmu. Fatahtaju awalan atau rakam wahid ila sabri ala ta'allumih. Maka, maka yang nomor satu adalah kalian butuh untuk bersabar dalam menuntut ilmu. Sabrun ala al-masyakati wa ta'ab. Bersabar karena akan merasakan kesusahan dan keletihan. Wa Wasabrun ala al-mali alladhi tunfiquhu fi sabil dhalik. Dan bersabar karena harta yang kalian infakkan di jalan menuntut ilmu wa sabrun 'anil mulhiyat wasyawaghil nah dan bersabar dengan meninggalkan hal-hal yang menyia-nyiakan dan hal-hal yang menyibukkan fahadha kulluhu min as-sabr 'ala tahsilih maka ini semua adalah bentuk kesabaran untuk memperoleh ilmu thumma as-sabr 'ala al-'amal bihi Kemudian taklah kalian bersabar di dalam mengamalkan ilmu. Fal amal samaratul ilm. Sebab amal merupakan buah dari ilmu. Wa awid nafsaka idza sami'ta ilman an ta'mal bih. Dan biasakanlah dirimu ketika mendengar suatu ilmu engkau amalkan ilmu tersebut. وإذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعمل به apabila engkau mendengar sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam segera amalkan hatta takuna min ahlihi ahli hadzal hadis agar engkau termasuk dari orang-orang yang berpegang dengan hadis ini fa inna ahlal hadis humul amilun bihi almu'taqidun lima dalla alaihi sebab ahlul hadis itu adalah orang-orang yang mengamalkan hadis dan mengamalkan apa yang ditunjukkan oleh hadis tersebut. Kama anna ahlal Qur'an alladhina warada fihim qawluhu sallallahu alaihi wasallam inna lillahi ahlina minan nas qalu man hum ya Rasulullah qala ahlul Qur'an hum ahlullah wa khassatuh sebagaimana orang-orang ahlul Quran yang disandarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya ada di antara manusia yang mereka itu termasuk dari keluarga kami. Kemudian ditanyakan siapakah mereka wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab mereka adalah ahlul Quran. Fa Quran hum ahlul amali bih. Maka ahlul Quran adalah mereka yang mengamalkan kandungannya. الذين جعلوا عقيدتهم وعبادتهم وأخلاقهم على هدي القرآن yang menjadikan akidah mereka ibadah mereka dan akhlak mereka لأن atas القرآن وقد سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. Sungguh أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها pernah ditanya tentang sifat Rasulullah, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat kana khuluquhu quran Maka beliau menjawab, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Ai al-amal bima dalla alaihi min al-akhlaq al-hamidah al-fadilah, yaitu mengamalkan apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an berupa akhlak-akhlak yang mulia dan akhlak-akhlak yang utama. وقد يكون الإنسان يحفظ القرآن كله Terkadang ada orang yang menghafal Al-Quran seluruhnya. ويحفظه بالقراءات dan dia menghafalnya dengan bacaan-bacaan. ولا يسقط منه حرفا عند القراءة حفظا dan dia tidak pernah salah satu huruf pun ketika dia membaca hafalannya tersebut. Lakinnahu laysa min ahli al-Qur'an. Akan tetapi dia bukan termasuk dari golongan ahli al Qur'an. Aqidatuhu tukhalifu al-Qur'an. Aqidahnya menyelisihi Al-Qur'an. Ibadatuhu tukhalifu ma fil Qur'an. Ibadahnya menyelisihi apa yang ada dalam Al-Qur'an akhlaquhu tukhalifu ma fil Qur'an. Akhlaknya menyelisihi apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Muamalatuhu fi bai'ih wa syira'ih wa ghairi dhalik tukhalifu ahkam Al-Qur'an. Muamalahnya di dalam menjual, di dalam membeli menyelisihi Al-Qur'an. falaysa min ahli al-Qur'an. Maka orang seperti ini bukan termasuk dari ahlul Qur'an. Idzan ats-tsani as-sabr 'ala al-'amal bil hadits wal 'ilm litakuna min ahli. Jadi yang kedua kalian harus bersabar di dalam kalian harus bersabar di dalam mengamalkan ilmu agar kalian menjadi ahlul hadis. والثالث الصبر على نشر العلم ودعوة الناس إليه yang ketiga kalian wajib bersabar di dalam menyebarkan ilmu dan mendakwahkan manusia kepadanya نشرك العلم يحتاج إلى ترك الملذات والشهوات وعدم إيثار الراحة tindakanmu menyebarkan ilmu memberikan konsekuensi engkau harus meninggalkan hal-hal yang lezat hal-hal yang disukai oleh jiwa وهذا يحتاج إلى صبر dan hal seperti ini butuh kepada kesabaran nashrukal ilm yahtaju ila tahammul akhlaqin nas wa su'ubati fahmihim wa su'i raddihim alayk dan tindakanmu menyebarkan ilmu itu butuh bersabar dalam menghadapi sikap-sikap manusia dan cara mereka menerima atau menolak apa yang kau dakwahkan tersebut. Qala Luqman li ibnihi fi wasayah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Luqman mengatakan kepada anaknya, hendaklah engkau memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar dan bersabarlah atas apa yang engkau hadapi di dalamnya. Wa tafhimun nasi al-'ilm wa takririhi 'alaihim wa kullu hadha yahtaju ila as-sabr membuat manusia paham tentang ilmu dan mengulang-ulangi ilmu itu kepada mereka butuh kepada kesabaran. Allahumma ij'alna minas sabirin warzuqna thawab thawabas sabirin. Ya Allah jadikanlah kami termasuk dari kalangan orang-orang yang bersabar dan berilah kami ganjaran dengan ganjaran orang-orang yang bersabar. Hadhihi al-muqaddam al-muqaddimah li tahfizikum wa tathbitikum. Ini pembukaan atau permulaan untuk memberikan semangat kepada kalian. Wa Allah leisat tamhidan ila anni sa'utilu alaikum. Dan ini bukan sesuatu yang menunjukkan bahawa saya akan memperpanjang waktu terhadap kalian. Wa Atal ataltu fasbiru. Kalau saya panjang sedikit bersabarlah. Fakat sami'tum ba'dha ma ja'a fi sabr Kalian telah mendengar keutamaan tentang bersabar. Wa qad ra'a ikhwanukum wa asatidatukum waffaqahum Allah yakni ra'au an nukmila kitab as-sunnah min sunani Abi Daud dan saudara-saudara kalian dan sebagian asatidah kalian mereka memandang kami akan menyempurnakan pembahasan kitab sunnah dari sahih sunan Abi Dawud. Walladhi ibtada'na qira'atahu fi ma'had ta'zim sunnah fi Bakinbaro. Yang kami sebelumnya telah memulainya di Ma'had Ta'zim Sunnah di Kota Pekanbaru. وانتهينا في القراءة إلى قول الإمام أبي داود رحمه الله باب في الخلفاء dan kami telah sampai kepada perkataan al-Imam Abu Dawud rahimahullah bab tentang para khalifah ay fi dhikri ma warada fi tartib al-khulafa' ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu yang menjelaskan tentang urutan-urutan khalifah setelah nabi sallallahu alaihi wasallam وذكر ما ورد في الأحاديث من إشارة إلى مدة خلافة كل واحد dan penjelasan yang menerangkan tentang masa kekhilafahan masing-masing dari mereka. Wahakadha ma'alul khilafah wa nihayatu amriha. Demikian pula akhir dari kekhalifahan atau kekhilafahan tersebut. وذكر انقسامها إلى خلافة على منهاج النبوة ثم ملك yu'tihillahu man yasha dan penjelasan tentang terbaginya ia menjadi khilafah an-nubuwah dan kemudian kerajaan-kerajaan yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa huna tanbihun muhim. Dan di sini ada peringatan penting. Qad kutiba kutubun katsira fi mas'alati al-khilafah wa akhbari al-khulafa. Sungguh telah ditulis kitab-kitab tentang khilafah dan berita-berita tentang khilafah min al fil qadim ila hadzal asr baik yang ditulis di masa lampau dan ditulis di masa ini walakin kathirun min hadhihi al kutub lam yataharra as sunnah wa i'tiqad ahli wa i'tiqad ahli sunnah namun kebanyakan dari kitab-kitab ini tidak berusaha berjalan di atas sunnah dan mencocoki sunnah وخاصة ما كتب في هذا العصر خلال مئة عام apalagi yang ditulis di tahun ini di sekitar خلال مئة سنة التي مضت يعني نعم سلامة 100 tahun yang telah lalu فقد كثرت كتابات الجما أبناء الجماعات الإسلامية السياسية dan telah banyak ditulis kitab-kitab oleh kelompok-kelompok politik وأبناء الأحزاب والتنظيمات dan kelompok-kelompok partai-partai fi mawdu'il khilafah tentang masalah khilafah bin naw'ain dengan dua jenis al hadis 'anil khilafati allati qad madat berbicara tentang khilafah-khilafah yang telah berlalu wa ta'rikh ahliha wa khulafaiha dan sejarah orang yang ada padanya dan para khalifahnya wan naw'u tsani min kitabatihim dan jenis yang kedua dari tulisan-tulisan mereka الكتاب لتهيئة الأمة لما يزعمونه من إعادة الخلافة kitab-kitab yang menerangkan tentang atau menggembosi umat untuk melakukan hal-hal yang mereka menyangka itu akan menyiapkan khilafah. وهكذا ما يتعلق بكيفية تنصيب الخليفة كيف يكون خليفة dan ini berkaitan dengan cara menunjuk khalifah yaitu bagaimana khalifah yang akan terjadi berikutnya وما yata'allaq bi siratil khulafa'ir rasyidin al arba'ah dan apapun yang berkaitan dengan sejarah khulafa arba'ah yaitu khalifah yang keempat fa inna ma fi sahihain wa sahih al ahadith wal athar ma yashfi wa yakfi maka apa yang ada di dalam hadis-hadis yang sahih terdapat sesuatu yang cukup dan puas untuk kita wa qad dallat al adillah wa ajma'a ahlus sunnah dan dalil-dalil telah menunjukkan demikian pula ahli sunnah sepakat anna tartibahum fil khilafah ala nahwi tali Abu Bakr thumma Umar thumma Utsman, thumma Ali radhiyallahu anhum ajma'in bahwa urutan yang benar menurut ahli sunnah di antara para khalifah adalah yang pertama Abu Bakar kemudian Umar kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu taala anhum wa humul khulafa'ur rasyidun dan mereka lah para khulafa para para khalifah yang mendapatkan petunjuk wa khilafatuhum khilafatun rashidatun nabawiyyah dan kepemimpinan mereka adalah kepemimpinan yang berada di atas petunjuk nabi man ta'ana fi khilafati خلافة minhum fa huwa adall min himar ahli ضال مضل maka siapa ضال مضل مدري الحمار المعروف في himar يقول فهو ضال مضل تكون عبارة أسرع نعم Dan siapa yang mencela yang kepemimpinan salah seorang di antara mereka maka dia adalah seorang yang lebih sesat dari keledainya itu sesat lagi menyesatkan. Kalladzina yat'anun fi khilafati Abi Bakr wa Umar min ar-Rafidhah wa ghulati asy-Syi'ah. Seperti orang-orang yang mencela kepemimpinan Abu Bakar dan Umar dari kalangan kelompok Syiah Rafidhah. وهم في ذلك مخالفون للكتاب والسنة ومخالفون لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه dan dalam tindakan mereka itu mereka menyelisihi Alkitab dan Sunnah dan menyelisihi Amirul Mukminin Ali radhiyallahu ta'ala أو كالطاعنين في خلافة عثمان من الخوارج ومن الشيعة الرافضة atau seperti orang-orang yang mencela kepemimpinan Utsman radhiyallahu taala anhu dari kelompok-kelompok Khawarij dan kelompok Syiah Rafidhah atau at-ta'inin fi khilafat Ali min al-khawarij wan nawasib wa ba'd man kana yatba'uhuma aw at-ta'inin fi khilafat Ali min al-Khawarij علي Nawasib alladhina yunasibuna ala يناصبون an بيت al-'idah. dan orang-orang yang mencela kepemimpinan Ali radhiyallahu taala anhu dari kalangan orang-orang Khawarij dan orang-orang An-Nawasib. Wan-Nasibah هم الذين ينصبون العداء لآل البيت العداء العداوة ها مسوء dan an-nasibah adalah orang-orang yang memusuhi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yu'dhunahum biqaulin aw fi'lin dan menyakiti mereka dengan perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan fayasubbuna aliyan radhiyallahu anhu aw al-hasan aw al-husain aw ghayrihima min ahli al-bait as-sulaha radhiyallahu anhum wa maka mereka mencela Ali dan Hasan atau Husain dan selain keduanya dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam فمجمل ما ستقرؤونه من الأحاديث والآثار maka secara global apa yang akan kalian baca dari hadis-hadis dan asar-asar berikut taduru haula ma taqaddam membahas seputar apa yang telah berlalu tadi wa ba'da al-khilafati ar-rashidah dan setelah para pemimpin atau para khalifah yang mendapatkan petunjuk asbaha mulkan yu'tihi Allahu man yasha Maka setelah berakhirnya mereka akan datang kerajaan-kerajaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa in wusifa sahibuha bil khalifah walaupun pemegang kepemimpinan itu dikatakan sebagai khalifah wa summiyat dawlatuhu bil khilafah dan negaranya disebut negara khilafah lakinnaha khilafatu mulk akan tapi ia adalah khilafah yang bersifat kerajaan ka khilafati amirul mu'minin sahib rasulillah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma seperti ya kepemimpinan Amirul Mukminin sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma ثم khilafat man بعده kemudian kepemimpinan orang-orang yang datang setelahnya min sa'ir khulafa'i bani umayyah dari seluruh para pemimpin Bani Umayyah. Thumma khilafat Bani Al-Abbas. Kemudian kepemimpinan Bani Al-Abbas. Wahakadha. Dan demikian seterusnya. وقد أجمع أهل السنة الذين عاصروا تلك الدول والخلافات dan telah sepakat ahlu sunnah yang dan telah sepakat ahlu sunnah yang hidup atau sezaman dengan mereka tentang khilafah-khilafah tersebut ala i'tibariha khilafah syar'iyyah yaitu mereka sepakat menganggapnya sebagai khilafah yang syar'i wa wulatu wa hukkamuha wulatu amrin syar'iyyin dan para pemimpinnya adalah para pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan syariat sawa'an ja'u bil ghalaba wal quwwa was sayf sama saja apakah mereka mendapatkan kepemimpinan itu dengan kekuatan dan pedang wastakabbalahumul hukm kemudian menjadi tentram di bawahnya kepemimpinan auja'u biwilayatil ahd an ya an an ya'had al abu li ibnihi aw li ibni akhihi bil hukm min ba'd atau ia mendapatkan kerajaan itu melalui turun temurun aw ghairi atau selain itu fa kullu man thabatat lahu sultah maka siapa saja yang telah tertetapkan baginya kepemimpinan wa kana muslima dan dia adalah seorang muslim fahuwa waliyyu amrin syar'i maka dia adalah seorang pemimpin yang syar'i samaitahu khalifah baik engkau namakan dia khalifah samaitahu raisan engkau namakan dia presiden sultanan penguasa malikan raja ayya syai'in samaitahu atau apapun yang engkau mau engkau berinya nama huwa waliyyu amrin syar'i dia adalah pemerintahan yang syar'i lahu fi a'naqi ra'iyatihi bai'ah dia memiliki hak untuk dibaiat oleh para rakyat walahus sam'u dan dia memiliki hak untuk didengar dan ditaati fi ghairi ma'siyatillah di dalam selain perbuatan maksiat kepada Allah wa anni dzakartu bani umayyah rahimahumullah dan dikarenakan saya telah menyebutkan bani umayyah uhibbu an unabbiha ila amrin muhim saya ingin mengingatkan suatu perkara yang penting أن كثيرا من هذه الكتابات التي تقدم أن ذكرتها bahwa banyak dari tulisan-tulisan yang telah aku sebutkan بل وحتى بعض كتب التاريخ وشروح الحديث yaitu kitab-kitab yang menerangkan tentang sejarah-sejarah dan syarah-syarah hadis بعضهم أطلق الذم لبني أمية sebagiannya mencela Bani Umayyah secara mutlak ووضع الشيعة أحاديث مكذوبة في ذم بني أمية dan orang-orang Syiah telah memalsukan hadis-hadis untuk mencela Bani Umayyah كما بين ذلك أئمة الحديث ونقاده وعلماؤه sebagaimana hal itu dijelaskan oleh para imam hadis dan para ulama hadis وكيف يطعن في خلفاء وأمراء بني أمية بهذا الإطلاق dan bagaimana dilakukan celaan-celaan kepada khalifah-khalifah Bani Umayyah secara mutlak. Ala ta'lam anna Uthman ibn Affan al-khalifah ar-rashid ats-tsalits huwa min Bani Umayyah? Tidakkah ia tahu bahawa khalifah Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu khalifah yang ketiga termasuk dari kalangan Bani Umayyah? Wa huwa atwalul khulafa ar-rashidin muddah dan dia adalah khalifah yang paling panjang masanya dari khulafaur rasyidin ala ta'lam anna muawiyah ibn abi sufyan radhiyallahu anhuma min bani umayyah tidakkah ia mengetahui bahawa muawiyah bin abi sufyan radhiyallahu taala anha termasuk radhiyallahu taala anhu termasuk dari bani umayyah wa kam min as-sahabati al-akhyar man huwa min bani umayyah dan berapa banyak sahabat-sahabat yang baik ber, ber, berdasarkan atau berasal dari kalangan Bani Umayyah والذين يطلقون الذم لبني أمية صنفان الشيعة والخوارج dan orang-orang yang mengarahkan celaan kepada Bani Umayyah ada dua golongan yang pertama kelompok Syiah yang kedua kelompok Khawarij وقد تابعهم كثير من كتاب الجماعات المعاصرة والأحزاب السياسية dan mereka telah diikuti oleh para penulis-penulis dari kelompok-kelompok politik dan partai-partai politik minal arab wa ghairal arab dari kalangan orang-orang Arab ataupun dari selain Arab mimman tarabba fi ma'a hadhihi al-jama'at as-siyasiyyah al-khalijiyyah dari kalangan orang-orang yang terdidik di ma'had-ma'had kelompok-kelompok politik dan kelompok-kelompok khawarij fa banu umayyah lahum fadlun 'azimun fi nashr al-islam Bani Umayyah itu memiliki keutamaan yang sangat besar di dalam sejarah Islam في الشرق والغرب di timur dan barat وصل الإسلام إلى الصين بفضل الله ثم بوجهود خلفاء وأمراء بني أمية Islam sampai ke negeri Cina itu berdasarkan karunia Allah kemudian kesungguhan para khalifah Bani Umayyah ووصل الإسلام إلى الأندلس وإلى أطراف أوروبا التي اليوم هي اسبانيا بفضل الله ثم بجهود بني أمية وأمرائهم dan Islam sampai ke Andalusia dan ke penjuru Eropa yang sekarang disebut Spanyol berdasarkan atau karena karunia Allah dan kesungguhan para khalifah Bani Umayyah. Hazamul kafirin fi kull ma'arikihim allati iftatahuha lil khaduha fathan bil Islam. Mereka mengalahkan orang-orang kafir untuk menyebarkan dan menaklukkan negara-negara tersebut dalam rangka menyebarkan Islam. Wa nasharu fil nas fil muslimin wa ghairil muslimin al-'adl war rahmah dan mereka menyebarkan di tengah-tengah manusia baik orang-orang Islam maupun selain Islam keadilan dan kasih sayang. Wa fi ahdihim duwinal ilmu wal hadis dan di masa mereka lah dicatat ilmu-ilmu dan hadis. Wa kathura ulama'ul ummah min al-arab wa ghairi al arab dan karena mereka lah banyak tersebar ulama-ulama sunnah dari kalangan orang-orang Arab dan selain orang-orang Arab. Wa al ahrar wal mawali al-abid dari kalangan orang-orang yang merdeka dan juga dari kalangan para budak. فهم تسبدا فعهدهم من أزهى وأفضل عهود الإسلام بعد الخلافة الراشدة maka zaman mereka adalah zaman yang paling utama setelah zaman khulafaur rasyidin yang empat fantabihu li hadhihi al makaid maka perhatikanlah atau berhati-hatilah terhadap makar-makar mereka waqta'an fi bani umayyah dan berhati-hatilah dari tindakan mencela bani umayyah ودولة بني أمية قسمان لن نقري بني أمية أددوا غير خلافة عثمان رضي الله عنه سلائل خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه دولة بني أمية السفيانية بخلافة معاوية رضي الله عنه ثم ابنه يزيد يأت رحمه الله دولة السفيانية يعني من بني أبي سفيان نعم Daulah Sufyaniyah yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan kemudian anaknya Yazid. Summa al-qismu tsani daulatu Bani Umayyah al-Marwaniyah nisbatan ila Marwan ibn al-Hakam ibn Abi al-As al-Umawi. Kemudian yang kedua adalah Daulah al-Marwaniyah disandarkan kepada al-Marwan ibn al-Hakam al-Umawi. Al-Umawi. وكان مروان أميرا في المدينة dan Marwan pada Madinah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Marwan pada saat itu adalah seorang amir seorang gubernur di Madinah di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam wajalasa 'adadan min as-sahabah wastafada min 'ilmihim dan dia duduk bersama beberapa orang sahabat dan mengambil faedah dari ilmu-ilmu para sahabat. Kal Miswar ibn Makhramah wa Abi Sa'id al-Khudri wa ghairihima. Seperti Al Miswar ibn Abi Al-Makhramah dan Abi Sa'id dan selain keduanya. ثم بعده ابنه الخليفة عبد الملك بن مروان kemudian setelahnya anaknya Abdul Khalifah Abdul Malik ibn Marwan وكان عالما فاضلا مجتهدا dan dia adalah seorang alim yang memiliki keutamaan dan seorang yang memiliki kesungguhan. Kataba ilaihi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma menulis surat kepadanya ila amirul mu'minin Abdul Malik bin Marwan min Abdullah bin Umar kepada Amirul Mukminin Abdul Malik bin Marwan dari Abdullah bin Umar Amma ba'd fa inni ahmadu ilaika Allah alladhi la ilaha illa Sesungguhnya aku memuji Allah Subhanahu wa taala terhadapmu yang tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Dia wa uqirru laka wa baniya wa man 'indi bis-sam'i wath-tha'ah Aku menetapkan untukmu dan untuk anak-anakku aku menetapkan untukmu dan anak-anakku untuk mendengar dan taat kepadamu wa Abdullah bin Umar sahabi dan Abdullah bin Umar adalah seorang sahabat. Wa amma Abdul Malik wa abuhu Marwan falaysu min as-sahabah. Adapun Abdul Malik dan ayahnya Marwan bukan dari kalangan sahabat. Wa ma'a hadha Abdullah bin Umar yuqirru bil bai'ah was-sam'i wat-tha'ah li Abdul Malik bin Marwan. Namun meskipun demikian, Abdul Abdullah bin Umar menetapkan bayat dan taat kepada mendengar dan taat kepada Abdul Malik ibn Marwan. Walayyakfa alaihum an min khulafa bani Umayyah Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah al-alim al-zahid al-adil dan tidak tersembunyi bagi kalian bahawa di antara khalifah bani Umayyah adalah Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah radhiyallahu taala anhu seorang yang alim dan seorang yang adil. Zahid. Dan seorang yang zuhud, alhamdulillah, syukur, syuk. Sabir ana 'ala wa taqaddama ma'akum anna al-imam Ahmad ibn Hanbal wa حنبل min al الأئمة dan telah berlalu bagi kalian bahwa al-Imam Ahmad ibn Hanbal dan selain beliau dari kalangan para imam qalu inna khamis al-khulafa Muawiyah ibn Abi Sufyan sahib Rasulillah mereka semua mengatakan bahawa khalifah yang kelima adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ankaru wa khata'u man qala al khulafa Umar bin Abdul Aziz. Dan mereka para imam itu mengingkari dan menyatakan salah orang-orang yang mengatakan khalifah yang kelima adalah Umar bin Abdul Aziz. Wa qalu la yuqasu bi sahib Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghairuhu dan mereka berkata tidak bisa dibandingkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan yang lainnya wala yuqaddam alaihi ghairuh dan tidak boleh didahulukan selain sahabat atau sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Umar bin Abdul Aziz dan Umar ibn Abdul Aziz ايضا كان فتره اميرا على المدينه وهو شاب juga pernah menjadi pemimpin di kota Madinah dalam keadaan dia masih muda. Faraaitum khiyaran min Bani Umayyah maka kalian melihatnya dia adalah orang yang terbaik termasuk dari orang yang terbaik dari kalangan Bani Umayyah umara wa khulafa dia adalah seorang pemimpin dan seorang khalifah fama yujad fi ba'd al-kutub min itlaq at-ta'n fihim dan maka apa saja yang kalian dapati di dalam sebagian kitab-kitab dari bentuk-bentuk celaan kepada mereka fahdhar dzalika wantabih maka berhati-hatilah kalian darinya naktabi hadzal majlis bi hadhihi al-muqaddimah hadhihi al-muqaddimah بهذه المقدمة kita cukupkan majlis ini dengan mukaddimah ini ولما قلت ننتهي رأيت الفرح على وجوهكم tatkala saya mengatakan selesai, saya melihat kalian senang. Eh, Masya Allah. Alhamdulillah. وندخل في قراءة الأحاديث إن شاء الله في المجلس القادم dan kita akan mulai membaca hadis-hadis insyaallah taala di majelis yang akan datang مع التعليق على ما تيسر منها disertai dengan penjelasan-penjelasan apa yang mudah darinya. Lakin ya ikhwani, ya abai wa ikhwani. Akan tapi wahai orang-orang tua saya dan saudara-saudara saya, ma taqaddama dzikruh khulasatun muhimmatun jiddan. Apa yang telah saya sebutkan tadi merupakan ringkasan yang sangat penting. Yahfazuka Allah azza wa jalla biha min al-wuqul fi awdiyat fi fi fi ad wal bid'ah. Yang dengannya Allah akan menjaga kalian dari terjatuh ke dalam kesesatan dan kebid'ahan. وَيُسَلِّمُ biha صَدْرَكَ salaf Dan dengannya Allah akan selamatkan hatimu dari sifat dengki kepada para salaf. Wa وَتَعْرِفْ بِهَا إِنْشَاءَ اللَّهِ الْأُمُورِ وَتَضَعْهَا فِي مَوَاضِعِهَا dan dengannya engkau akan mengetahui beberapa perkara dan engkau letakkan pada tempat-tempatnya. Waqad qaddara Allahu hakadha wa min ghairi tartibin musbaq dan Allah tabaraka wa taala telah mentakdirkan hal ini tanpa ada tanpa ada rencana sebelumnya wa ba'dha qad yakunu mukarrar wal mukarraru ahla mungkin sebagiannya adalah sesuatu yang sudah berulang disebutkan dan sesuatu yang diulang itu lebih manis fa inna ma takarrara 'ala as-sam' waqara fil qalb sebab apa yang berulang-ulang terdengar di telinga akan tertetapkan dalam hati wa katsirun min al-haqq من الحق نسي وترك لعدم تكراره وذكره dan seringkali kebenaran itu dilupakan karena apa? Karena tidak mengulang-ulanginya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah. Ikhtasarna sah? Alhamdulillah. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.